Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, mjesec Ramazan blagoslovljeni je mjesec i svaki musliman treba težiti i nastojati da ga provede u činjenju dobrih dijela i svemu što ga približava uzvišenom Allahu. Isto tako treba se kloniti svih loših dijela, svega onoga što ga udaljava od uzvišenog Allaha Đelevala. Svaki vjernik s velikom željom i radošću treba dočekati mjesec Ramazan. Mjesec Ramazan u kojemu Allah subhanahu wa ta'ala pruža mnogobrojne prilike, zlatne prilike da zasluži ogromne blagodati. Te prilike i te blagodati vjernik i vjernica neće moći iskoristiti i postići osim prakticirajući sljedeće savjete – U ovom blagoslovljenom mjesecu, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, posveti se činjenju mnogobrojnih dobrih dijela, tražeći njima samo Allaho subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i nastoj takav biti od prve ramazanske noći, jer se bilježi da je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam rekao kada nastupi prva noć mjeseca Ramazana, šeitani i nepokorni džini vežu se u lance, sva džehennemska vrata se zatvore i nijedna od njih se ne otvaraju, dok se sva džennetska vrata otvaraju i nijedna od njih se ne zatvaraju, a glasnik poviče, o ti koji tragaš za dobrim dijelima pristupi. U drugom citatu ovoga hadisa navodi se i svake večeri glasnik doziva, o ti koji tražiš dobro, požuri, o ti koji tražiš zlo, sustegni se. Dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, odazivajmo se ovom glasniku svake večeri. Zalažimo se danonoćno da šaljemo samo dobra dijela na svoj ahiret. Životni vijek je kratak, a odlazak z Dunjaluka svima nama je blizu. Allah zna hoćeš li doživjeti sljedeći Ramazan ili ne. Stoga, nastoji da se približiš svome gospodaru čineći što više dobrih dijela. Približi se svome gospodaru učenjem Kur'ana, zikrom, čestim spominjanjem uzvišenog Allaha, riječima Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallahu, Allahu akbar, čestim upućivanjem dove svome gospodaru, udjeljivanjem milostinje potrebnima, približi se svome gospodaru traženjem da se čine dobra djela, a ostave loša, podučavanjem drugih ljudi dobru, približi se svome gospodaru čišćenjem svoga srca, svoga jezika, svojih udova, približi se svome gospodaru traženjem šerijetskog znanja, znanja iz tvoje lijepe vjere dini Islama, pozivanjem Allahu subhanahu wa ta'ala, približi se Allahu jalla wa ala širenjem sunnata Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam, približi se Allahu subhanahu wa ta'ala činjenjem svakog korisnog dijela. Ne zaboravi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao najbolji ljudi jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima. U ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu vrati se svojoj duši i obračunaj se s njom. Preispitaj se prije nego li ti smrt dođe. Svoja dijela vagaj prije nego što ti ona budu vagana. Pripremi se za dan koji velikog izlaganja za sudnji dan, kada ni jedno dijelo neće biti skriveno. Omer radijallahu ta'alan rekao je, svodite obračun sami sa sobom prije nego što nastupi vrijeme glavnog obračuna. Vagajte svoja dijela prije nego li vam ona budu vagana. Danas vam je mnogo lakše da se obračunavate nego što će vam to biti sutra. U mjesecu Ramazanu, mjesecu natjecanja u dobrim dijelima, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, pokaj se uzvišenom Allahu iskrenim pokajanjem. Naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala svima nam se obratio riječima Ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Ovi koji vjerujete, o vjernici, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao, i da bi vas u dženneske bašće, kroz koje rijeke teku, uveo. Neka tvoje pokajanje od svih grijeha bude iskreno radi uzvišenog Allaha. Pokaj se iskreno i straha od Allaha i nade u njegov oprost. Zatim pristupi činjenju dobrih dijela i ne vraćaj se više lošim dijelima. Ne zaboravi da je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam rekao onaj koji se pokaje od grijeha kao da i nema grijeha. Vjerniku koji se iskreno pokaje za svoja loša djela, Allah subhanahu wa ta'ala ta loša djela pretvara u dobra djela. Kao što Allah jalla vala i kaže Illa men tabe wa amena wa amila amelan saliha fa ulaike yubeddilu Allahu sejiatihim hasanat wa kana Allahu gafuran rahima. Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra dijela čine, Allah će njihova loša dijela u dobra promijeniti, a Allah mnogo prašta i milostiv je. U ovaj blagoslovljeni mjesec, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, uđi čvrsto i odlučno, visokih ambicija, neopisive želje za blizinom svoga gospodara. Dosadašnji nemar, zamijeni žurnim i neodloživim činjenjem dobrih dijela koja vode do dženneta i podizanja stepena u njemu, kao i dijela koja štite od džehennema i traženjem zaštite od Allahove kazne. Probudi se i sna, svoje srce oživi čestim spominjanjem uzvišenog Allaha, kreni ka njegovoj milosti i ogromnoj nagradi koja se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Na dunjaluk gledaj kao na prolaznost, kao što kaže Jalla wa ala, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ Život na ovome svijetu samo je varljivo naslađivanje. Budi od onih koji će se čuvati dunjaluka i njegovih varljivih užitaka i od onih koji će žudjeti za ahiretom koji je jedino vrijedan i vječan. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao je Dunjaluk je sladak i privlačan i Allah će vas dovesti na njega da vidi kako ćete postupati, zato dobro se čuvajte Dunjaluka. U ovom Mubarek mjesecu Ramazanu, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, udaljite se od svakog vida zla. Udaljite se od mjesta i skupova gdje se čine grijesi, loša i razvratna dijela. Udaljite se od skupova gibeta, nemimeta, psovke i pogrde i svakog govora koji srdi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne zaboravite da je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam rekao i glasnik poviče o ti koji tragaš za dobrom pristupi i o ti koji tragaš za zlom sustegni se. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas podrži u ovom mubarek mjesecu Ramazanu, da ga ispunimo što je god moguće više s dobrim dijelima. A doista postojanost, čvrstina i uspjeh nalaze se samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahum la nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.